بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بعد خب درس پنجم از کتاب نکاح در دیوم هستیم مؤلف میگد الباب الثاني في الصداق وحقوق الزواج وواجباته ووليمة العرس باب دیوم در همین مساله ها هست اول در باب صداق یعنی در باب مهر زن در باب مهر و اه، دیوم در باب در باب واجبات حقوق زن و شوهری حقوق زوجین حقهای یکدیگر و همچنین در باب ولیمه عرس یعنی در باب ولیمه کردن و غیر وفيه مسائل المسألة الأولى تعريف الصداق ومشروعيته وحكمه مسألة أول تعريف الصداق صداق چرا میگن یعنی مهر ومشروعيتش جایز بودن مهر و حکم مهر مهر در اسلام چه حکم داره و حق کی هست و به کی داده می شود و چه مقدار داده می شود و از چی داده می شود و برای چی داده می شود و حکمت از این مهر چیست مؤلف ذکر کرده میگوید اول تعریف صداق تعریف صداق صداق یعنی مهر اه، تعریف الصداق صداق لغة مأخوذ من الصدق خلاف الكذب خب صداق در لغت گرفتش دست کلمه صدق هست که خلاف الكذب صدق یعنی يعني راستی راست راست بودن خلاف الكذب و خلاف کذب یعنی يعني دروغگویی دروغ بودن صداق یعنی يعني مهر بگن و شرعا صداق چرا میگن و هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح صداق اون مالی هست که واجب شد بر بالای شوهر که دادن او واجب است برای همسر و زوجه خش به سبب عقد نکاح بستن و مجرد عقد نکاح بستن مهر بلاش واجب می شود خب اکنی دا چند نام داره بعضی ها تا 20 نام آوردگن مهرش میگن یکی صدقه میگن یکی فریزه میگن یکی طاوله میگن و نام های بسیار داره وسمي الصداق صداقا لاشعاره بصدق رغبت باذله في النكاح و صداق را صداق نامیده شد به خاطر آگاه میکنه نشان میده که شخص دهنده راست راست هست راستگو هست یعنی راست است در طلب کردن نکاح یعنی صداق گفتن یعنی مهره یک از نامهاش صداق است به خاطر که دهنده او در عقد نکاح بستن و در رغبت داشتن در ازدواج صادق و راست هست نه اینکه کاذب و مکار و فریبگره اصل همه خیلی شده صداقش میگه دلا به صدقی راست بودنی همین شخص میکنه در رغبت کردن و رغبت داشتن در ازدواج با همین زن ایسمه ایضا المهر و همچنین یک نام دیگر مهرش هم میگوین و نحلتو نحلش هم میگن و العقر یک از ماش عقر هم هست و همچنین صدقش میگن اجر میگن و همچنین سهرش هم میگن خلاصه چند نام داره خب در مسئله نکاح و در باب در نکاح در باب صداق یعنی در باب مهر مشروعیته مهر جایز هست میگد الاصل فی مشروعیت صداق اصل میگد در باب مهر جایز بودنش در شریعت یکم کتاب است قرآن کریم و دیوم سنت پیامبر صلی الله علیه و و سیم اجماع کما سیاتی بیانه فی الكلام علی حکم صداق جایی که میگد دلیل هاش در حکم صداق میآید خب حکم صداقی حکم مهر چیست صداق و مهر چیزه خب صداق یا اینکه مهر حکمش چیست در شریعت مؤلف میگه یجب علی الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد واجب است معلومش حکم صداق دادن یعنی مهر پرداخت کردن مهر همون مال مخصوصی که به زن داده می شود حکمش واجب است واجب است به شوهر دادن مال به مجرد عقد کردن با زن واجب است که مال بتیه لازم هست یعنی واجبه ضروره که داده شود زن حق خود را الله میگه فانکحوهن باذن اهلهن و اتوهن اجورهن بالمعروف الله میگه نکاح کنه زنها را با اذن اهل خانوادهشان یعنی با اذن ولیشان و اتوهن اجورهن و اجره آنها و اجر و پاداش آنها که مقصود مهر هست الله میگه مهرهاشان به نیکویی بته نه به طعنه زدن یا که به خب مؤلف میگه ولا يجوز اسقاطه جایز نیست اسقاط کردن مهر یعنی مهر از بین ببری جایز نیست یگان کس حق نداره که مهری دختر را زن را ساقط کنه مثلا پدرش یا مادرش که خیلی میده به مهر نکاح نه نمیشه جایز است که نام در نکاح ذکر نکنی مهر که چند قدرای ولیکن جایز نیست که پولی بالکل از بین برده شود یعنی برای زن خب اگر خدی زن راضی شود چی گوید مهر نه باید کمترین چیزا معین کنه حق داره که کمترین چیز معین کنه و بعد از او ببخشه نداره الله و ودل على هذا قوله تعالی الله میگوید و النساء صدقاتهن نحله الله سبحانه و تعالی میگه برای زنها مهرهایشان را الله میگه و بدهد برای زنها مهرهاشان نحله یک از نامهای مهره یعنی الله میگه برای زنها مهرهاشان بده امرهای الهی خیلی زیاد است در دوم آیت میگه فَإِنْ لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فَكُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًا اگر رفت برای شما از همین مهرش یک چی دادتان پس بخره فكلوه پس بخره یعنی مثلا اگر رفت مهر دادی و پس زن برازگی خودش داد برای شوهرش مثلا بخشید هیچ گپ نداره الله میگه فكلوه هَنِیئًا مَرِیئًا پس با خوشی و خوبی پاک و چی بخره خوب الله میگه فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه الله میگه آنچه که بهره برداری کرده از زنها پس اجره مهر اونها را بده فریضتا این یعنی فرض است معلوم شد که حکم مهر فرض واجب است ساقط کردن جایز نیست خب اکنون میگویم چند قدر میشه حق کی است کی میگیره متاسفانه در این مردمی تاجیک که بر بعضی ها که غلطی ها هست که زن اصلا نه مهرش میبینه نه مثلا صداقش میبینه وقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة به حال این آیات قرآنی دلالت میکنه بر واجب بودن چی بر واجب دادن واجب بودن مهر باقی باید برای برای زن داده شود مهر این حقی تنها صرف تازه حقی زن هست نه پدرش حق داره نه برادرش حق داره نه مادرش حق داره کسی حقی افتاندن این مهر از بین بردن مهر خوردن مهر نداره مهر باید پول باشه معلوم کرده شه برای زن که این چی نوعی که خودش آزادانه استفاده میبره باید خودش استفاده ببره یعنی به قول مهر مال مخصوصش که باید در جیبه که خودش بزنه یعنی مقصود که از خودی خودش است کسی حق او را گرفتن و خوردن نداره مگر به اجازتش و باید از مهر باید از چیزهای تق... چیزهایی که تو میگه اینو باید جدا کرده شود یعنی او چیزهایی که برای کورپاچه ها و تکسری هست یعنی هم مرد و هم زن با هم استفاده میبره در او حساب کردن جایز نیست یا در ولیمه ای که او مثلا آش و طعامی که میپزند در او حساب مثلا میگه 5000 سامان بده مثلا که 20000 سامان بده در این 20000 سامان همه اینا در چی در مثلا توی و در این وای رسخاد میکنند یا اینکه صرف کرده میشه این مهر حساب نمیشه باید اینجا معین شود که همین 20000 سومون یعنی مثلا 9000 دلار شاید 500 دلارش 300 دلارش که 200 دلارش که 1000 دلارش مهر خاص زنه در دست خود داده شوه تا اینکه مثلا هر نوعی که خودش واره استفاده ببره جای که آیت قرآنی هم دلالت بکنه که مهر از آنیز به زنها نسبت داده شد زیرا از خودی که از خودی زنها هست خب این بود آیت های قرآنی درباره واجب بودن دادن مهر برای زن خب اکن حدیث هاش و حدیث سهل ابن سعد میگوید اتت امرأة النبی صلی الله علیه وسلم فقالت یک زنی پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدن و گفتن اینی وهبت نفسي لله و لرسوله من بخشیدم نفس خود را برای الله رسول و پیامبر صلی الله علیه و سلم الله اجازه الله سبحانه و تعالی جایز گردانده است برای پیغمبر که زن خودش را ببخشه نفس خودش را ببخشه نه احتیاج دیگه به ولی داره نه به مهر نه هیچ چیزی و می حق داشت و الله میگه خالصت لك من دون المؤمنین این میگه الله میگه خاص تو هست خاص تو هست در سوره احزاب الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که این بخشیدن تنها برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حق داره زنی اگر رفت نفس خود را به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ببخشه پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق داره بگیره به ولی به شاهد حتی بعضی علما میگن به مهره جایی که الله سبحانه و تعالی میگه و امراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين یا اینکه زن اگر رفت زن مؤمنه برای پیغمبر نفس خود را بخشید پیغمبر اگر خاص او خط نکاح کنه پس میتونه بگیره او را الله میگه تلا این خاص تو هست خاص یکی از چیزهای خاص پیغمبره که خاص لیسات لک من دون المؤمنین برای مؤمن ها جایز نیست زن بگم خدمت بخشیدم به همه مثلا زن او شوه به مهر و به ولی به های این وای خب خلاص یک زنی پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلام اومد گفت یا رسول الله گفت من خودم را برای تو و برای الله بخشیدم پیغمبر گفت مالی فی النساء من حاجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت من احتیاج به زن ندارم فقال رجل زوجنیها زوجنیها یک مرد گفتن یا رسول گفتن اینا گفتن من ازدواج کو مرا ازدواج کو بده گفتن من نکاح کردم بده گفت اگر شما احتیاج نداشته باشه قال پیامبر صلی الله علیه و سلم اعطیها ثوبا پیامبر صلی الله علیه و آله یا لباس گفتن مهر بده یا مهر بده خب این حدیث بخاری و مسلم روایت میکنه معلومه شو که اصل در زنها مهر هست وحديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف اثر زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم اي يعني ما شانك وما امرك الله فينبر صلى الله عليه وسلم فينبر صلى الله عليه وسلم ديدا عبد الرحمن بن عوف روكي اثر زعفران در بدن او دیده شد یعنی در روش مثلا اه، نوع گل مخصوصه پس پیامبر گفتن چی شد یعنی چرا گفتن خودت زعفران نلو کرده قال يا رسول الله تزوجت امراه عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله زني رو ازدواج کردم فقال ما اصدقتها گفتن چقدر مهر داده مهر دادی پیامبر صلی الله علیه و سلام حضرت الرحمن ابن عوف گفتن وزن نوات من ذهب پیامبر گفتن حضرت الرحمن ابن عوف گفتن و مقداری از طلا مقداری از طلا دادم پیغمبر گفتن معلوم شد که مهر چی پیغمبر سوال کردن معلوم شد nekaasi مهم muhiimidar nikax hast فقال بارك الله لك او اولم ولو بشات پیغمبر گفتن الله برکت تو را گفتن در ازدواجت و اولم ولو بشاتم گفتن ولی ما کن گفتن اگر چه به یک بزم که باشه ولی ما یعنی مثلا توی کردن و مردم رو فریاد کردن و طعام دادن مؤلف قد اجمع المسلمون على مشروعيه الصداق في النكاح مسلمان ها اجماع دارن به جایز بودن صداق در نکاح حکمش واجب است <clears throat> هم به قرآن و هم به سنت و همچنین به اجماع مسلمان ها معلوم شده ثابت است المسألة الثانية حده و حکمته و تسمیته مسأله دیوم در باب حدش یعنی چه مقدار است کم و زیادش چند حکمتش چه حکمت دارد چرا الله واجب کردانیده است مهر را برای در بالای مرد بنی یعنی برای خاطر زنش و همچنین نام بردن مهر در نکاح شرط است پیش از نکاح یعنی حد صداق حد صداق یعنی چقدر مقدارش است فقد لا حد لأقل الصداق ولا أكثره أقل مثلا مهر مقد نحد أقل داره كي چند سومون باشه کمی کمی شد چند دلار یا چند گرم تیلا حد أكثره نحد همچنین حد بسیاری دورا راجع همینه مذهب امام ابو حنيفة رحمة الله دا ده تريني مهر ده درهم ده درهم ده درهم شرعي كي تقريبا شهد سات سومون يوزيو تاريو كم کمتر باشه والله اعلم خب به هر حال که قول صحیح همین است که مهر حدی کم و زیاد نداره یعنی میشه بسیاری بسیار باشه 5 ده کیلو تیلا یا ده هزار دلار هزار دلار میتونه کمی کم باشه ده دلار 20 دلار میتونه چرا زیرا که مردم از جهت بایی و کم غلی و از جهت دارا و دارایی و داراگی و ناداری فرق میکنه اگر رفت حدی اقل می از او کم آدمایی بودن نداشتن خب به هر حال راجح همین است که مهر حد کم و بیش نداره یعنی کمترینش که مثلا باید ای کم نتی خیلی گپ نیست یا اینکه مثلا حدی بسیاری داشته باشه که ای زیاد نتی یعنی مثلا 10000 دلار زیاد نشوه نه خیلی نیست اگرچه لیکن سنت مستحب همین است که مهرش کم باشه چون کلی در بابش میآید خب مؤلف میگه راجح همین است که مهر کمترین و بیشترینی نداره که مثلا حد داشته باشه که قضیه زیاد نشوه یا کمی که از او کم نشوه نه بل كما قال فكل ما صح ان يكون ثمنا او اجره صح ان يكون صداقه هر چیزی كي پول حساب است یا هر چیزی كي اجره و کرایه حساب می فايدة و منفعت و بهره برداري جائز است كي صداق باشد جائز است كي مهر شوا جایی که یک صحابی اه، زنی را طلب کردن پیغمبر گفتن كي گفتن مهر بده گفت هیچی ندارم گفت آیا حل معک شیء من القرآن گفت آیا گم چیز از گفت بله گفت سوره فلانی و سوره فلانی را فضیلت میدونم گفتن من شما نک... گفتن نکاح کردن تو را به این زن به شرط که همو سوره میدین سگی تا را یاد بدی علاوه علما میگن هر چیزی که منفعت و فایده باشه مهر شیدنش صحیح هست مثلا خواه پول باشه خواه کرایه باشه یعنی مثلا نکاح میکنه به شرطی که مثلا 10 سال ده همین خانه به پول بشینه که مثلا 10 سال ماشین شه مثلا همین خیلی خلاصا فایده ده هر فایده ای که باشه همچنین یاد دادن کتاب یعنی اگه انسان ازدواج کنه با مرد به شرط اینکه تفسیر ابن کثیر درس شده از اول تا آخر یا اینکه شرح اعتقاد اهل سنت امام لالکایی را که نه مجلد البته خیلی وقت میگیره ابن کثیر هم 15 مجلده خب یا شرح الممتعی علامه ابن عثیمین مثلا على کل حال هر چیزی که فایده هست منفعت هست در با او ازدواج کردن صحیح هست لقول تعالی الله مجد و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم الله میگه و حلال کرده شد برای شما غیر از اون زن هایی که حرام بود نکاح کردن او ان تبتغوا باموالکم این طلب این که طلب کنید به مالهایتان های را به مهر دادن میگه فاطلق المال ولم يقدره بحد معین الله سبحانه تعالی مال را عام ذکر کرد ان تبتغوا باموالکم به مالهایتان اگر چه کمای بسیار میانه فرق داره الله حد معین نماند که مثلا کمترین مهر چقدر هست به راجح همینه وفيه وهمشنين وحديث سهل بن سعد كيف ينبر صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الواهبة نفسها أعطيها ولو خاتما من حديد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن بده گفتن این زن را مهرش را اگر یک چله آهنی هم که باشه اگر یک چله آهنی هم که باشه حدیث بخاری و مسلم است شیخ فدل هذا على جواز اقل ما يطلق على مال عليه مال پس این دلیل است پس این دلالت میکنه به جایز بودن کمترین مهر همون چیزی که مال نامیده شوه تیلا چله نقرگین است چله آهنی هست چله تیلایی هست خلاصه هر چیزی که مال نامیده شوه کم هم که باشه یا هر چیزی که منفعت و فایده باشه منفعت یعنی فایده فایده مثل یاد دادن علم یا مثل مثلا بردن حج یا عمره مثلا خب و اما دلیل علی ان مثل اسلام آوردن بدور میگه بهترین قیمت ترین مهر مهر ام طلحه هست والله اعلم ام سلمه باشه والله اعلم اون زنی که بهترین مهر در اسلام امینه که مرد خیلی مرد بزرگ بود آمد زن مسلم زن یک زن صحابیه را گفت زنی از اصحاب پیامبر زن از مؤمناتی که از اصحاب پیغمبر بود زن صحابیات ده گفت با من ازدواج کن این مرد این زن گفت بله گفت تو بهترین مردی هستی رد کرده نمیشه ولی که گفت تو کافر هستی من مسلمان نکاح نمیشه گفتن اگر اسلام بیاری پس با تو نکاح بکنم و بنابر میگم بعد اسلام آورد و پس گرفتش یعنی میگم به بزرگترین و بهترین مهر اسلام آوردن همین مرد است خب مؤلف میگد اما الدليل على انه يجوز ولو كان كثيرا اما دلیل به ای که جایز است اگر چه مهر بسیار هم که باشه بسیار هم که باشه جایز است بشه برای انسانی که توانایی دادنش داره فقوله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا الله میگه اگر خواست تبدیل به زنی را در جای زن دیگری یعنی زنگیره و آتیتم احداهن قنطارا و دادید برای یک از اونها یک قنطار را قنطار یعنی مال بسیار میگن اگر رفت یکش مال بسیار هم دادید مهر الله میگه فلا تاخذوا منه شیعه پس از این مهر او چیزی را نگیره چیزی از مهر نگاه نگیره به رازیگیش به رازیگیش جایز برای شوهر مثلا مهر چی زن شگیره مؤلف مجاد فهد أخوه والقنطار المال الكثير الله مجد آتيتم إحداهن قنطارا وهيك یک برای اونها یکی از اونها یک از برای یکی از آنها شما مال بسیار هم که دادید مهر پس از اون مال چیزی را به برازیگیش نگیره خب این حدیث قصه هم هست والله علم بعض اهل علم گفت ضعیف است قصه عمر بن خطاب رضی الله عنه وقتی در زمان حضرت عمر مهرها که کم زیاد شد یا زیاد شد حضرت عمر من کردن گفتن از فلان قدر درهم زیاد نکنید پس یک زن خستن گفتن یا عمر گفتن تو معین میکنی محدود میکنی مقداری را میگذاری در حالی که الله میگه و اتیتم احداهن قنطارا الله قنطار گفت یعنی مال بسیار گفت معین نکرد الله معین نکرده است مگر تو معین میکنی حضرت عمر گفتن گویا گفتن که اخطا عمر و اصابت امراه گفتن عمر خطا کرد گفت و زن ثواب گفت درس گفت یعنی على کل حال سندی بعضی علما میگن ضعف است ضعیف است خب این بود در باب حد مهر یعنی نه حدی بسیاری داره که از او زیاد دادن جایز نیست و نه حدی کمی داره که از او کم دادن جایز نباشه بلکه راجع همین است که هر چیزی که مال حساب است هر چیزی که فایده و و منفعت هست و پس او چی صحیح هست که مهر باشه خب پول باشه خواه مثلا طلا هست نقره باشه یا اینکه مثلا ماشین خانه باشه یا منفعت و فایده باشه جایز است خب دیگر میگد الحکمت من مشروعیت صدق حکمت میگد از جایز بودنی مشروع کردن و جایز کردنی مهر دادن اکا چه حکمت داده چه حکمت است که زن مهر داده می شود مؤلف میگد الحکمت من تشریع صدق حکمت از مشروع کردن و جایز کردن مهر دادن هی اظهار و صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شریفه مهر دادن یعنی آشکار کردن به این است که این مرد در حقیقت رغبت زندگی با این زن را داره زندگی با شرافت را که مهر میته مهر پرداخت میکنه و بنای حیات زوجیت کریمه و همچنین دلالت میکنه بر راست بودن این مرد که میخواه زندگی خوب را زندگی کریمه را بنا کنه یعنی وقتی محرمت معلومش از ذوق و شوق زندگی و بنای زندگی را داره كما ان في اعزازا للمراه واكراما لها وتمكينا لها من ان تتهيئ للزواج بما تحتاج اليه من لباس ونفقات مگر در مهر دادن این قدر و منزلت زن را بالا کردن هست و اکرام و احترام این زن هست که این زن گویا قدر و منزلت و جایگاه داره که مهر داده می شود در دست البته به خلاف اهل جاهلیت جاهلیت پیش از اسلام مال مالهای زنها را به ظلم میخوردن نه مهر میدادن نه چیزه لیکن شریعت اسلامی آمد برای اونها مهر را واجب کرد و همچنین تا اینکه این زن آماده شود برای نکاح کردن ازدواج یعنی دگی بینه برای تویش از لباس خریدن لباس یا نفقه یا ت... یا روزیور به هر حال چون که گفتیم مال این مال خاص مهر یعنی مهر خاص زن هست کسی حق نداره که اینا به اذن اجازتی او بگیره آزاد هست در کنترل کردن یا که تصرف کردن و تدبیر کردن این مال یعنی در هر جایی که میخواه البته جای حقه و هر کجایی که بخواه صرفش میکنه در جایی که البته به فایده زن هست خب زیرا الله مگد و اتو النساء صدقاتهن نحله معلومه الله مهر چی بس نسبت نسبت داد یعنی معلوم شد مالی تازه از خدی زن هست از شیری مادرش ده حلال تره بیدا بله، با خاطر همین هر نوعی که استفاده بره شود فقط اکنون در چیزهایی که به ضررش هست استفاده برایش جیز نیست خوب، معلوم میگه الحکمت فی جعل صداق بید الرجل حکمت چیست که مرد زن را مهر میتو زن مهر زن مثلا مهر نمیته برای شوهرش بقد جعل الإسلام الصداقة على الزوج رغبة منه في صيانة المرأة من أن تنتهن كرامتها في في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهرا للرجل خيخ البته حکمتای خیلی بسیار داره ولی که مؤلف بعض از مكنا بقد میگه شریعت مهر را بر مرد فسكر کرد بخاطر به زن به خاطر اینکه زن حفظ کرده شود نگاه داشته شود از اینکه وقت خود را عمر خود صرف کنه در جمع کردن مال تا اینکه مهر مرد را پرداخت کنه یعنی اگر رفت و مهر ده بالای ها میشد مگر هم کارکنی میرفت تا اینکه شوهر کنه مثلا در به شک خوردن زن و رنج و مشقت دادن او هست تا اینکه مثل جوهره که حفظ کرده شوه و به مهر تقدیم کرده شوه و هذا مجد يتفق مع مبدا التشريعي ان الرجل هو المكلف بواجبات النفقه دون المراه وهمچنین دلیل به این است که مرد مکلف هست و نفقه کردن و مثل مهر دادن و نفقه کردن به زن و فرزند و غیرش بشک زیرا که همچنین مرد راغب هست رغبت کننده و طلب کننده هست و زن مرغوبه و مطلوبه هست کرده می شود و رغبت به او داده می شود رغبت به او کرده می شود على کل حال حکمت همین است از این با حکمت های دیگر هم دارد یعنی الله سبحانه و تعالی صداق یعنی مهر مهر میگوید مال خاص زن هست الصداق هو ملك للزوجه وحدها مهر ملكي مالک يعني ملكياتش خاص زن هست ولا حق لاحد فيه من أوليائها کسی حق نداره از ولیهاش در گرفتن مال بریزوگیش و ان كان لهم حق في قبضه الا انهم يقبضونه لحسابها وملكها بله ولیهاش قبض میکنه مال میگیره لیکن به خاطر حفظ کردن مال برای این زن نه برای لقوله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا پس اگر با رازگی خودشان با پرگی دلشان الله میگه برای شما چیزی را داد از همون مهر پس بخره حلال و پاک است بخره باک که نداره لیکن افت راضی نباشه یا اینکه با مثلا به حیا و به زوری گرفته شوه پس حرام است جایز نیست نه هنی است نه مری است نه اه، حلال است نه خوب است وقتی که راضی نباشه یکی بە ڕۆزیگیش بۆشە بە پۆرەگی دیل یعنی يعني بە ڕۆزیگی دیلش وقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا الله قال پس نگیری از این مهر چیزی را یعنی يعني اگه اون چیزی مهر اگرچه مالو بسیار هم که داده از او هیچ چیز نگیره به اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا الله میگه آیا این مال ها را از روی بدیو و, با به گناه آشکارای جمع کرده میگیره یعنی به حرام آشکار و به زوری و به حرام و خودتان میگیره برابر الله سبحانه و تعالی من کرده است که زن مرد مرد به زوری مهر زن را بگیره یا بخره حرام است یکی از حرام های قطعی همینه زیرا که برای انسان جایز نیست که بگیره الله میگه و کیف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا الله میگه چگونه مالهای زن را میگیره در حالی که آشکار کرد بعضیتان برای بعضیتان یعنی از بدن از اعضا نشان داد برای شما چیزایی را که برای کسی نشان نمیداد و اخذنا منکم میثاقا غلیظا و از از شما عهدی پیمانی سخت را گرفت که نکاح بود به این امر الهی و به شریعت اسلامی حلال کردین استفاده حلال کرد حلال کرده شد برای شما استفاده بری یک دیگر پس چگونه میگیره یعنی مهر همون 1000 دلار 500 دلار یا ده هزار دو هزار دلار هم که داده باشی آیا به خاطر یک طلاق شدن ایره میگردانی یا به خاطر یک بد دیدن و ناخوش شدن مگر مهر به زوری و به فریب و به نیرنگ و به تا دادن میخوری در حالی که نکاح بالاتر از این است خب مؤلف میگه تسمیت و صداق فی العقد آیا شرط است که مهر در در وقت نکاح ذکر کرده شود میگه یسن تسمیت و صداق فی عقد الزواج و تحدیده بعضی میگن واجب است لیکن راجح من سنت است سنت است نام بردن مهر در عقد زواج یعنی در وقت عقد میگوی به همون مهری که اتفاق کردن و همچی معین کردنش معین کردنش با بهتره معین کنن که مثلا گرفت و مثل عرف تاجیکی در گرفت و 20000 30000 سومان میداده باشه پس معین کنه که چند هزارش از همین زن خودش است 5000 10000 3000 تا اینکه معلوم شوه برای قدر مؤلف میگه سنت است که معین کرده شده که چند قدرش همین یا اینکه در وقت عقد نکاح گفته شوه که مثلا من فلانی دخترم را فلانی دخترم را به شما دادم به مهری که مثلا مقدارش هزار دلاره و وقتی دادنش حاضر یا اینکه معجل یا مؤجل معجل یعنی حاضر در حال میتی در هر وقت یا اینکه مثلا بعد یک سال دو سال ده سال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسميه المهر فيه زیرا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سلم یگم نکاح به مهر گذراندگی نیست بلکه چی لباسای یک آیت یاد دادن سوره هست یا اینکه مثلا چله آهنی هست مهم چی باید باشه ولان فی تسمیه دفعا للخصومه والنزاع بین زوجین زیرا میگه در نام بردن نکاح در در نام بردن مهر در نکاح دور کردن همون اختلافات و نزاعات و کشمکشی که بعد واقع میشه در بین زوجین یعنی مثلا اگر رفت بیست 20000 سامان داده باشه معلوم نیست چند قدرش مهر چند قدرش مثلا ای صندوق و لباس و مثلا چیزهای توی چیزهای خانه و چیزهایی که با هم استفاده میبرن یعنی مثلا بینابر مشکله با خدای باید معلوم کرده شد که چند قدرش مهره و بعد از اوش مثلا چه قدرگش در ولیمه یا اینکه در اساسهای خانه و مثلا چیزهای خانه استفاده برده میشه خب اگر رفت و ذکر کرده نشد چی یعنی مثلا زنی را نکاح کرده شد به نکاح به مهر نکاح را نمیدونست مهر را یا اینکه مهر ذکر نشد یا معین کرده نشد چی در این حالت ایره میگن برای این زن مهر مثل واجب میشود مهر مثل یعنی مهری که مانند مثل مانند همین دختر داده میشد مثلا خواهرش یا اپش چقدر مهر داده شد یا دختر خالش دختر عمش از جهت زیباگیش که مثلا به مانند همین زیباها چند سوم داده می شود بنا مانند همین ها مانند همین مثلا دختری باکره باشه یا که طیبه باشه یا از جهت زیباگیش یا از جهت نسبش یا از جهت علم داریش یا از جهت عقل داریش یعنی خیلی نگاه کرده میشه که همین دختر مثلا چقدر مهر باید داده شود از خیش تبارش یا که از هم سین سالش یا از هم هم فهمهاش و هم کورسهاش و اینو ویده علا کل حال در این حالتی که مهر ذکر کرده نشد و معین کرده نشد پس بعد نکاح صحیح هست بشک نکاح صحیح هست ولیکن مهر مثل واجب میشه مثل همین زن مثل همین دختر در سین سالش و در باکرگیش و در این ویش یا که بیوگی مثلا اگر بیوا باشه فرض کردیم این در این حالت به مهر مثل داده می شود مثلا اگر افتو هم اپش یا خواهرش مثلا اگر 500 دلار در شوهر کرده باشه اینا مثلا به پول شوهر دادین یا اینکه مثلا معین کرده نشد مهرش چند قدره پس همون خیلی معین کرده میشه و همون قدر داده میشه بعد یه سال که باشه بعد 10 سال که باشه نکاح صحیح هست و فقط چی فقط همین بعد داده میشه اکنون مؤلف میگه شروط المهر و ما یکون مهرا و ما لا یکون شرط های مهر که مهر باید خود شرط ها داره چی چیز مهر شده میتونه و چی چیز مهر شده نمیتونه را همین ذکر بکنه میگه یکم ان يكون مال متقوما مباحا مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به فلا يجوز بخمر وخنزير ومال مخصوب يعلمانه یکم شرط مهر همین است که مال باشه مالی که متقوم یعنی قیمت داشته باشه محترم باشه احترام کرده باشه یعنی مثلا مالی که باشه مالکی قیمت داره یعنی ارزش داره و همچنین و مباح چیزی مباح باشه و جایز باشه او را مالک شدن و فروختن او و فایده برده از او جایز باشه پس میگه جایز نیست مثلا که یک شیشه عرق یا که مثلا یک کراکو عرق مهر شوه زیرا حرامه یا اینکه مثلا یک گوشت یا مثلا یک خوگ یا گوشت خوگ مهر شوه ده کیلو گوشت خوب مثلا والعیاذ بالله حرامه مهرش شده نمیتونه چیزی حرامه یا مالی که شده شدگی هست مالی دزدیده شدگی هم مهرش شده نمیتونه تلفن کس دیز ورده باشه مهر ده بمونه به شرطی که میگه یعلمانه به شرطی همین زن شوهر زن بدونه که این مال دزدی هست برای مهر قبول کردن جایز نیست و همچنین مال باشه که مالک شدهش میشه یک کس دیگه نباشه و همچنین مثلا پرنده ها را در آسمان بگن مثلا ده کفتر قطی در حالی که خبیدگی نیست یا اینکه چند ماهی در دریای <laughs> پس این محو شده نمیتونه خلاصه چیزی باشه که از او فایده برده شوه و چیزی باشه که او را مالک و صاحب شده شوه پس محو شدن صحیح است دوم ایکون سالما من الغرری با یکون معلوما معینا باید از فریب دور باشه با اینکه باید محر معلوم کنن معین کنن که چی است فلا يصح بالمجهول چیزی که نامعلومه مهر شده نمیتونه کدار غیر معینه بگه خانه ما معلوم نیست که کدا خونه هست. ها بعضی ها باید خیلی فریب بکنن بعضی ها هم خیلی ازدواج کرده گستن بنابراین باید انسان هشیار باشه در عقد فقها هم ذکر میکنن که باید چیزی معین باشه کدام خانه هست چند گای مثلا در چند میتجه در کجا هست پس باید معلوم باشه حالا یک کس فریب کرده گفته یا ده خانه داریم گفته مقصد ده خانه یعنی ده تا خانه در یک خانه زمینی ده تا کامنته یعنی سبحان الله عجیب است بعضی فریب میکنن برای دخترهای مردم به دست آوردن که مگر از غضب الهی و حساب کتابی نزد الله مگر فرار دارند خب به هر حال پس جایزه چیزی که نامعلومه مهر کرده شود یا اینکه چیزی که غیر مجهول چیزی که نامعلوم معین نشده باشه مهر جایز نیست مثل بگه که مثلا یک خانه مهرش یک خانه معلوم است چی خانه هست یک خانگاه های دو خانگاه های در کجا های او دابه مطلقه یا اینکه مثلا یک چهار مثلا چهارپایی که هوی داده شده است قبیده شده نیست بگن مثلا مهرت یک آهوی که مثلا در صحرا هست را قبیدن امکان داره یعنی او ما یثمر شجره مطلقا یا اینکه مثلا چند مقدار از همین زمین همین سال مثلا از همین گندم چند قیبه براره همون مهرت نه باید معلوم باشه چند کیلو هست یا نه او هذا العام یا بگه همین سال مهر میت نه معین کنه که ماه چی دمیت، ماه چی ده مثلا یعنی مثلا برابر ولی مهر میشد دو نوع یکی مهری معجل یعنی يعني مثلا بر وقت دادن در حال حال در حال و مهری هست مؤجل یعنی دیرتر داده میشه مؤخرش میگه مهر مؤخرش هم و وعلى هذا بدبر میگن يصح المهر بكل ما يصلح ان يكون ثمنا مهر صحیح میشه به هر چیزی که پول هر چیزی پول حساب است مهر صحیح است یا اجره باشه اجره یعنی کرایه مثلا یک خانه را مثلا به یک کس کوارتیر داده که هست مثلا هزار سومانی میگن همین فایده همین خانه 5 سالش ای تو مثلا تو زن زنی با زنی نکاح میکنه میگه فلان جدا خانه هست مگزینه کوارتیر اجاره داده هستم کرایه ده سال فایدهش یا 5 سال فایدهش ایت ای جایزه هیچ گم نداره خب من عین عین یعنی همون چیز مثلا ماشین خانه او دین یا قرض مثلا قرض داشت مثلا یک کس بگه من 1000 دلار قرض داره قرض داره مهر تو همون که از همون 1000 دلار را بگیری او منفعت معلومه یا اینکه فایده به مثل تعلیم داده سوره حفظ کننده البته یا مثلا شهر یاد دادن کتاب یا علم همه اینها جایز است خب مسئله بعدی تعجیل المهر و تأجیله تعجیل یعنی زود دادن آیا جایز است که همش باید حاضر داده شود یا اینکه جایز است اتفاق شود و بعد داده شود ای آسانی شریعت اسلامی همین است که جایز کردگی که حاضر بودی همشه میشه قش حاضر بودی با بعد قش بودی یا همشه بعد بتی جایزه فقط مستحبه که پیش از دخول کردن پس چیزی داده شود مؤلف میگه یجوز یجوز تعجیل المهر و تاجیله جایز است بر وقت دادن مهر در حال و تاجیله و دیر دادن او کله او بعضی همش دیر بتی یا بر وقت بتی یا همش یا بعضیش بر وقت بتی یا بعضیش دیر بتی اویش که بر وقت داده شاید میگن مهر معجل معجل یعنی با عجله و سه تیز و سراسیمه دادن مؤجل همزه قتی یعنی دیر مهر مؤخرش میگم با تاخیر حسب حسب عرف الناس وعاداتهم طبق همون عرف مردم و مردم که اگر رفته هازی داده می پس هازی می یا اینکه بعد داده می پس بعد داده می بشرط الا يكون الرجل مج... آه، بشرط الا يكون الاجل مجهولا جهاله فاحشه بشرط کی نو معلوم نباشه میگه مهرت میتم توقع وقتی تمام کیای معلوم نیست همین سال 10 سال پس یا با جدا شدن است یا با سر دادن است یا با مردن است هیچ چیز معین نکنن جایز نیست او والا تكون المده بعيده جدا یا یعنی مثلا مده دوري بعد نباشه بقى 100 سال پس محرمید امکان نداره لان ذلك ما مظنه سقوط الصداق ذلك ان این خیلی گمان است به اینکه مهر از بین برده شود على كل حال جایز است مهر همش ها در حال داده شود یا اینکه مثلا بعد داده شود یا اینکه مثلا گذاشته شود که به اینکه مثلا بعد از طلاق یعنی يعني یک قسم جهاز میتیه یک قسم دیگه میگه وقتی میتیم که جدا شویم از هم یا اینکه مثلا دنیا رفتند باش خلاصه جایز است اگرچه بهتر از سنت همین است که بر وقت داده شود یک قسمش تا اینکه ثابت شود مهر خب اگر رفت نداد و اینوای پس مهر مثل واجب می شود یعنی مثلا زن نکاح دخول کرد با زن او و او را چیزی نداد پس نه مهر مثل خب یک مسئله دیگر هم ذکر کنیم اگر مهر کی واجب می شود حالتا داره خب یکم هر مردی که نکاح کرد یعنی عقد نکاح بست و با این مرد با این زن خلوت صحیحه یعنی با هم در یک جا ایستادن یا اینکه با هم همخوابگی کردن مثلا دخولش میگن در این حالت مهر حتما واجب میشه تمام یعنی این دیگه به شک شبهه واجب است حالت یکم عقد بستن یعنی نکاح کردن با هم با هم نکاح کردن و و خلوت صحیحه یعنی در خانه با هم ایستادن و کسی هم قدشون نبود بعد نکاح یا اینکه با هم همخوابگی کردن در این حالت حتما مهر کاملا پر را او مهر که اتفاق کردن هزار دلار یا 2000 دلار پر را همش واجب میشه و دادنش خب یکم حالت اگر چه همین نکاح کرد عقد بست و با هم خلوت کردن در یک جای یا اینکه با هم دخول کردن پس یک مرد یا اینکه مثلا یکش طلاق طلاقش به واقع شد مهر کامل پر مهر ثابت میشه با مجرد همخوابگی و با هم با با هم خلوت کردن خب یکم حالت دوم حالت زن نکاح کرد و نکاح کرد و پیش از همخوابگی شوهر دنیا رفت یا زن دنیا رفت در این حالت هم مهر کامل تمام مهر واجب میشه در بالای شوهر در حالتی که با هم نکاح کردن عقد بستن نکاح کردن و پیش از پیش از همخوابگی یکیش از دنیا رفت در این حالت هم مهر کاملتا یعنی پر واجب بشه هزار دلار باشه هزار دلار هزار دلار باشه دیتا خوب سیم حالتش سیم حالتش همون حالتی هست که اگر رفتو و زن با شوهر یعنی مرد با زن نکاح کرد و عقد بستن و لیکن همخوابگی نکرد و خلوت صحیح هم نشد پیش از این سر داد الله میگرد و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم در حالات اگر رفت مرد نکاح کرد و پیش از اینکه با زنش همخوابگی کنه سرش داد در این حالت نصف مهر واجب شود نصف شه مثلا رو حساب حد مهمه زن مرد با زن نکاح عقد بست پیش از همخوابگی با هم جدا شدن جور نگرفتن نکاح طلاق شد در این حالت چند خب واجب شود نصف مهر 1000 دلار گفته باشه 500 دلار زن میشه تمام با مجرد نکاح کردن ها بله چرا زیر قدر این زن گویا کم میشه که مثلا گویا یه بار شوهر کرگی است یعنی ابو عقد نکاح بسته شده برای 500 دلار به خاطر همین داده میشه حقش داده میشه حقش پایمال کرده نمیشه 500 دلار با نص قرآن الله میگه فنصف ما فرضتم پس نصف همون مهری که معین کرده 1000 دلار نصف شمیتی الا يعفون او يعفو الذي بيد عقده النکاح مگر اینکه زنچه عفو کنند خب حالت این حالت بود که اگر رفت و زن نکاح کرد پیش از همخوابگی پیش از خلوت صحیح پیش از همخوابگی و خلوت صحیحه طلاق واقع شده اگر نصف مهر واجبه خب اگر رفت تو حالت دیگر چهارم حالت مهر خب اگر رفت تو زن با مرد نکاح کرد و به سبب زن خودی زن گفت که یا عیب پیدا شد در زن یا اینکه زن خودش نکاح از بین برد یعنی طلاق طلب کرده پیش از خوابگی این وای در این حالت هیچ مهر در بالاش واجب نیست مرده اگر رفت از طرف خودی زن باشه خب مسئله آخران میگوید المسألة الثالثة حكم المغالاة في الصداق حكم غلو زيادتي در مهر در مهرها يعني مهر زياد طلب کردن چون عادت دیگه بسیار جودا يعني بسیار طلب کردن مؤلف میگه يستحب عدم المغالاة في المهر لما يلي مستحب است که مهر بسیار طلب کرده نشود زیاده روی و غلو در طلب مهر نباشد یعنی مثلا قلینگ شب به حد بسیار طلب کنند جایز نیست یا اینکه بدعی خوب، حرام نیست لیکن خلاف سنت مستحب مستحبه که مهر بسیار نباشه که دلیلش بسیاره یکیش کم حدیث عائشة عن النبي صلی الله و وسلم قال من يمن المرأة تسهيل امرها وقلة صداقة صداقها واليمن البركة حدیث صحیح است پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت از برکتی زن همین است که کارش آسان کرده شود یعنی در زن شوهر دادن یعنی مثلا سختگیری نکنن و همچنین و قلت صداقها و کم بودن مهرش یعنی مهری کم داشتن معلومش از برکت زنه حتی حدیث سید پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه خیر النکاح ایسره بهترین نکاح آسانترین اونها است که آسان باشه به شرط های بسیار و به مهر زیاد و و پیغمبر یه حدیثی گفتن اعظم النساء برکتا ایسرهن مهمهورا بزرگترین زنها گفت از روی برکت آسانترین اونها است از روی مهر مهر زن هر قدر کم شد خوب شد آسان شد همون قدر برکت هست بیشک همینه یعنی باید انسان ها با عقل شون همونایی که غلو دارن زیاده روی دارن طلب کردن یعنی پسرهای مردم بیان اگر برای دختراشون 60 70 هزار طلب بکنن سامونی یعنی مثلا در حالی که بخ خوب کار رفت و برای آدم ها آسان که تا اینکه فقط هم که برای بچه تا کلینی طلب کرد چی هم آسانت کنه اینا به خاطر همین در مهر زیاد کردن و غلو کردن در این باب این خلاف سنت هست و کاری نیست برای خیلی که از مردم دختراش مثلا طلب میکنه که زیاد بیارن برای دختر تا دادن همچی مردم هم برای از اونها دختر گرفتن همین خیلی میکنه یعنی با هم بخ گویا که انسان ها به خودشان دشواری و سختی را خواسته استادیان خب دیو میگد عن عمر رضی الله عنه انه قال الا لا تغل لا تغالوا في صدق النساء حضرت عمر گفتن در مهر زنها گفتن غلو زیاده روی نکنه قیمتی بدش نکنه پیغمبر حضرت عمر گفتن در دوامش که اگر گفتن مهر گفتن اکرام باشه در دنیا یا تقوای در نزد الله باشه اگر رفت همین مهر دادن معنای اکرام کردن زن در دنیا میشد یا تقوا و پرهیزگاری میشد در نزد الله که مهر دادن یعنی چقدر مهر قیمت باشه هم قبل تقوای گویا که اولاکم بها رسول الله اگر رفت مهر اکرام کردن زن میشد پیغمبر زن نوشا به حد پول بسیار میداد یا اینکه زن اگر رفت مهر بسیار یعنی با تقوا و پرهیزگاری زن دلالت میکرد پیامبر زنهاشا پول بسیار مهر بسیار میداد برای حضرت عمر گفتن ما اصدق رسول الله امراه من نسائه ولا اصدقت امراه من بناتی اكثر من 10 اوقیه گفتن پیامبر گفتن یگام شد و همچنین یگام دختری از دخترهای پیغمبر بیشتر از 12 اوقیه داده شدگی نیست 12 اوقیه که تقریبا 12 اوقیه 500 درهم می شود یعنی 100 گرم طلا یا 212 گرم یعنی تقریبا 100 دلار تا 400 دلار می شود عید زیاد نیست خوب یعنی 200 دلار 400 دلار در همین حدود همین پول پیام حضرت عمر گفتن پیغمبر نه برای نه برای دخترهاش زیاده از چی از 12 اوقیه مهر داده شدگی نیست مهر از بنابر حضرت یحیی حدیث گفت حضرت عایشه گفتن مهرهای زنهای پیغمبر 500 درهم بود و مهرهای دخترها 400 درهم بود از زنها 400 500 درهم از دخترها 400 درهم که مثلا تقریبا 200 دلار تا 400 دلار میشه و حضرت عمر گفتن گفتن گاه مرد گفتن غلو میکنه یعنی در طلب کردن مهر زن حتی اینکه در بینش دشمنی پیدا میشه بشه یعنی مثلا پدرش اگر بگه 70000 سومون بیار، بیچاره مرد سالها کار میکنه بعد دشمنی تو در قلبش حتی میگه مثلا بعد زن پگه هر گپ میگه میگه حتی یقول کفیل تو فیکی علق قربتی یعنی مثال گفتند یعنی مقصد که برای تو شده همه سختی ها و دشواری ها را بعد تحمل کردم یعنی خیلی سختی ها را دیدم گفته یعنی مقصد که دشمنی و طعنه بین هم پیدا میشه چقدر مهر آسان باشه هم قدر خوب مهم مرد صالح باشه مردی که کار چلان باشه به این معنی که نفقه کرده بتونه همین کفایه هست خب زیرا که به شک شبهه زن صالحه مؤمنه را اگر رفته 1 میلیون دلار بده ولی هم کمه زیرا مال دنیا هست زن صالحه مال آخرت به شک یعنی این مهری که داده می شود هیچ وقت هیچ گاه معنیش این نیست که در مقابلی همین دختر است یعنی همین زن صالحه گویا مثلا 10000 می ارزنه البته هرگز هیچ خیلی نیست بلکه این همین رمزی هست در دنیا برای بیان مهر و یا اینکه برای بیان تحمل مسئولیت و الا زن صالحه بیشتر و قیمتتر از آن چیزی است در دنیا از دنیا قیمتتر و آن چیزی که در دنیا است از او قیمتتر است این هزار دلار دادن هزار دلار دادن 5000 دادن این رمزی هست در بین مردم برای تو اینکه مثلا به هیچ چیز بد نباشد به هیچ چیز بد نباشه و الا زن صالحه قیمتتر از همه چیز دنیا داده شود کمه زنی سالیحه مهرش یعنی يعني مثلا در حقیقت زیرا که به شک شبه یعنی يعني مهری 1000 دلار 10000 دلار با زنی سالیحه 50 سال زندگی کنیم اگر مهر شه یعنی همین قدر می ارزانه البته قیمتتر از او اگر رفت از ستاره ها از آسمان باراش بیاری هم تره خب مؤلف میگه عن ابي سلمه قال سالت معنیش این نیست که مثلا مهر بسیار طلب کنم تا اینکه توری شوه نه البته حضرت عایشه ابي سلمه میگه سالت عائشه عن صداق رسول الله قال فقالت 12 اوقيه ونشا قال اتدري من نشر قلت لا ادري قال نصف اوقي يعني 12 نیم اوقیه بود 500 درهم میشه یعنی همون 200 گرم 220 گرم طلا 120 گرم طلا یعنی تقریبا ای 300 دلار تا 600 دلار هم خیلی بعضی حسابای مردم ده به این زمان ماده البته به زمان ما زمان با فرق میکرد علا کل حال زنهای پیامبر صلی الله علیه وسلم و دخترهاشان بهترین این امت بودن از جوی ازیت زن با وجود این مهر زیادی بعد طلب نکردن نه خود پیغمبر زیاد دادن و نه همچنین برای دخترهاشان مهر زیاد طلب کردن برای چرا زیرا که معلوم است که دنیا و سکی که در دنیا هست با مهر زن صالحه شده نمیتونه در حقیقت یعنی در حقیقت کار مهر زن شده نمیتونه لیکن به خاطر گوتی که به خاطر معامله دنیا به خاطر معامله دنیوی زیرا که شک این مهر زن دادن هم مهر دنیا شای و هم مهر آخرت بشه در آخرت دیگه پول مهر نمیتی یعنی اگر رفت خودش خوب معامله کردی صالحه معامله کردی خوب معامله کردی انشاءالله مهر آخرت هم هست زیرا مرد مؤمن با زن مؤمنش است در آخرت و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین